Eta egun pauen beste manifestaldi bat bazen ben aldi juntan zentro sozialena eta hortan parte hartzen baitu kolektif zuloteek hanko miren juizan langilean ganat jungitin eta bai galtegin gabe bai zer dientzien aldarrik apenak eta kesiak eh, ohitazten aldeikun zer den zentro sozial bat? Bai, hor den uh, e, guk bat gu bizi sozial espazio bat hemen uh, Siberuan zentro sozial tipi bat bezala da uh, da zinez bat bat uh, egita jentzat, eh, proiektuen muntatzeko, tailegen proposatzeko, aheman sozial gune bat da, Uh, eta en fait hor arazoa dena gure konbantzio kolektiboak uh, galdegin dauku il, langiren hilabete xaren emendatzia bon, gauza hon bada, baina um, diru laguntzak tipitzen ari dira euh, energia mailan ere zentro sozial batzu uh, bon, kostatzen dute jentzat eta beraz hor uh, bera bakitugu manifestali bat egitea zenta uh, be, zentro sozial ainiz uh, lan jahian dira, be, lan langile batzu ari dira joaiten, zenta, be, zenta diru laguntzak tipitzen zinez tipitzen ari dira, eta defizita animalekoak eh, badituzte hor eh, bimirat eta goita lauetik goiti. Mm -hmm. bo, la, eh, aipatu tiniagi, bena, ospitalen aldetik bai aipatu gizana frantzian ospitaliak osos galtzetan zela, eh, hor energia aipatu eta mm, hilabete saien funtsian eh, arra balorizatze edo fean. Hoi da, eh, soz hemen dio edo soz hutsune edo arazoaen uturi ba, bakarra edo bai, aipatun estatiak gutigo maiten zile bai? Ar, bai, hori da ahazai bat eta bez gira konsideratuak senditzen e, soziala, koizu soziala, jeman sozialak biziki importantak dira eta be, atsemaiten dugu hori guziak galtzen dira eta estatuak ez du bat ere kondutan hori hartzen eta hori jemzat uh, eh, uh, eh, manifestaldi hori izanen da, eta ene ustez uh, beste, beste batzu uh, izanen dira urtean zer. Hmm. Eta bai, uh, eh, usu jiten gitzan, eh, hi maulen behiz, bena uh, eh, barko ebai ez, bizit sozial bat uh, da tanda edo... Bai, uh, agrementua galde gindute kafari hor, be bilkura bat izan da joan den hastean, eta bizit sozial espazioa normalki agrementuri ukanen dute askifite uh, Eta gero, bada bat ere dona paulen, bat uarte garazin, ala, leku horiek uh, gajantzitsuak dira egita jentzat, Et bainan, euh, bon, estadoak uh, eta diru laguntzak uh, voilà, tipitzen ari dira eta ez dakigu nola mantentuko ditugun gure eh, elkarteak. Hmm. Bi hitzaz liaburtu daikun eh, zien e, egin beharra edo, baina setarzun edo ah, etxemplu konkretu sumat emaiten altutzen uh, ohartzeko zien ekarpenaz? Euh, bai, ordean, eh, gu hemen agrimentu hori ukandugu 2008an eta geroztik eh, hainitz, hainitz tailek uh, eh, garatu dira uh, adibide konkretu bat emaiteko 2008an ogoi, uh, be COVID-a plantatu delaik uh, be elkartea etxia zen eta jende hainitzek sofritu dute uh, be, be etxian isolatua eta ahibatu direlaik behiza elkartean uh, batzu nigar egin dute, kon importanten ziren eh, behiz eh, ara elgahik ustea eta hori nahi dugu zinez ulektarazi gure gure ara gure lana gure uh, tailek desberdinak gure uh, ahimanak biziki importantak direla eta ben elkarte horiek esten bari madira uh, beharazo bat izaren da. Beaz, aipatu duen bai, estatien partetik soz lagungo apurtzen zela, eta beste zumaitek bai, aipatzen dine, bez beste zentro sozial zumaitetan, um, salatzen dine, hen egiteko manea hotz, oai soz hunkitzeko, um, sede zumaiter agaposti mandela, berdela apela proje delako, eta beaz, horrek e, dosier muntatzea eta e, lan hanitz galte egiten dira, jakitez, e, hala, e, oek, alaboiek eta bestek e, hoi salatzen dine, administrazioen lan animala uh, dela herritar hoher, elkarte hoher. Ziek bai hala hor din? Ah, bai, eh, hor jo hartzen iz, eh, iru urte egiten du elkartzen izela. Eta geroz eta gehiago demora hartzen gu diru asekatzeko, deialdi proiekturek urte baten zada, berda behizasi, uh, beste urte batetan behiz ber proiektu bat presentatzeko. Eta, en fet, galde egiten uh, dute beharren arabera behar ditugu proiektuak muntatu, baina batzutan deialdi proiektu horiek eh, ez dute bate ahemanik gure eh, gure beajeri eh, ahapostoa emaiteko eta hori zailtasun bat da eta oartzen gira uh, gerozta gehiago administrazio lan hori uh, denbora emaiten duela eta be egitarrekin denbora gutxo badugu eta hori zailtasun bat da eta hainitz hainitz emendatu da. Hala, behaz, denboa galtzen e, dosierretan, e, bena hoidereta behaz, tematikaka eginik behitia soz deialdi hoik, horrek zer herritaren beharretaik urruntzen zutie, edo nula kausitzen duzie horeka zerbiten egitia? <laughs> Ebe, bat zutat goaitatzen dugu, bat dugu proiektu bat, hor baginen proiektu bat, adibidez, ebe ezin ez dugu montatu, ez baitugu diru laguntza. Eta bat zutan, ebe, piskata adaptatzen antolatzen eta proiektu deialdiaren uh, objektiboetan sartzeko obligatia gira, baina uh, zinez zailtasun bada, gerozta gehiago. Eta ala, eta ikustez behaz azkenean senak eh, gütigoa behea orgohtzez, eh, hanitz behaz ber gaizak salatzen dira hotz eh, geuta habo tinkatuik gila bai soz eta denboa eta inutilkeien aletik. Bai, ez duzi etzidezun, ez dakit, edo labuai edo besten ganat, e, ikustez ean alkar juntatzen halden edo... <laughs> Momentukotz ez, e, bainan guk bat gu federazio bat, Zentro Sozialen Federazioa, eta bilkuretan aipatu dute puskat behar bada, be, zerbait egin elgajekin, zenta hor uh, ez gira komeatu, be, beh momentuan gauzak pasatzen dira. Uh, ala, aipatia izan da, me momentukot eh, ez gira jemanetan sartu. Arren lehen itzordia goizuntan behian uh, pauen? Bai, <laughs> prefekturaren hain zinean. ala, be, denak elgajekin, gero salda bat uh, emana izanen da, eta, eta gero denak elgajekin janen dugu. Hara, Uren zeko asken hitz bat. Uh, be, orden nahi bali maduze gurekin uh, din manifestaldirat, uh, aste ezkenan, biak elkartzen gira bederatzi ontan uh, kolektif zuloteneko aparkaleko ondoan. Uh, eta ebe nahi bali maduze direktuki aradioan itzordua da ameketan prefekturaren aintzinen. gero salda bat banatia izanen da eta zakitoren batak airean finituko da, baina posible da gurekin uh, jatia, elgarrikin jatia manifestaren manifestaliaren ondotik. Eta hoiko jo hastizkein hotz egun, eh?